บุ๊กทูสี่ที่โรงเรียนเวชก k ลเราอยู่ที่ไหนก d z ส e s เราอยู่ที่โรงเรียนส m มเวชก k o เรากำลังเรียนหนังสือ Máme vyučování. นั่นคือนักเรียน To jsou žáci. นั่นคือคุณครู To je učitelka. นั่นคือชั้นเรียน To je třída. เรากำลังทำอะไรอยู่ Co děláme? เรากำลังเรียนหนังสือ Učíme se. เรากำลังเรียนภาษาอุชิ m e เซยาซิกผมเรียนภาษาอังกฤษยาเซอุชิมอังกฤษเกคุณเรียนภาษาสเปน Ty se učíš š p a n ě ลสเกเขาเรียนภาษาเยอรมัน On se učí německy. เราเรียนภาษาฝรั่งเศส My se učíme francouzsky. พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน Vy se učíte italsky. พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย Oni se učí rusky. การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Učit se jazyky je zajímavé. เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ Chceme rozumět lidem. เราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ Chceme mluvit s lidmi.